Pirmas skirsnis Viktoras Jugo Vargdieniai Pirmas Tomas Vertė Pranas Povilaitis Vilnius vaga 1972 metai Skaito Saulius Adomėnas Kol tvers pasaulyje įstatymų ir papročių saugomas socialinis prakeikimas, pačiame civilizacijos klėstėjime dirbtinai sukūręs pragarą – ir fatališka žmogaus lemtimi apsunkinas likimą, kuris pareina nuo dievo. Kol bus įspręstos trys mūsų šimtmečio problemos – vyriškio nusmukimas dėl priklausimo proletariatui, moters polimas dėl bado, vaiko sunikimas dėl tamsumo. Kol tam tikrose visuomenės sluoksniuose bus galimas socialinis dusimas. Kitai žodžiais ir dar platesnių požiūrių imant, kol egzistuo žemėje tamsybė ir skurdas – tol knygos panašios į šitą galės būti naudingos. Ot Vilhauzas 1862 metai sausio pirmą dieną. Pirmoji dalis Fantina Pirmoji knyga Teisuolis Kunigas Mirielis 1815 metais Šarlis François Bienvenių Mirelis buvo Dinio vyskupas. Tai buvo kokių 75 metų senukas. Dinio viskupystė jis valdė nuo 1806 metų. Nors šis smulkmena jokių būdų, ko nors esmingiau nesusijusi su tuo, ką mes turime papasakoti, vis dėlto gal bus ne pro šalį, bent jau dėl didesnio tikslumo, čia paminėti tašnekas ir paskalas – kurios buvo paplitusios apie vyskupą, kai jis atvyko į dieceziją. Kitų šnekos vis tiek ar jos teisingos ar melagingos, žmogaus gyvenimui, o ypač jo likimui, dažnai turi tokios pat reikšmės, kaip ir jo paties polgiai. Ponas Mirielis buvo ekso teismo rūmų nario sūnus, taigi priklausė teisminiai aristokratijai. Kalbėta, kad jo tėvas skirdamas jį tai pačiai karjerai – ir laikydamasis gana paplitusio teisminėse šeimose papročio, apvesdino jį labai jauną, 18 ar 20 metų. Pasakota, kad nepaisant to santukos, apie Šarlį Mirelį ėjo visokios kalbos. Jis buvo gražaus stoto, nors ir nedidoko ūgio, elegantiškas, patrauklus, samujingas. Visa pirmoji jo gyvenimo dalis praslinko aukštuomenėje su galantiškais nuotykiais. Užklupus revoliucijai, Įvykiai umariai sekė vienas paskui kitą, teismo valdininkų šeimos gerokai praretėjusios, išvaikytos, persekiojamos, įsisklaidė į visas pusės. Pona Šarlis Mirelis pačiomis pirmosiomis revoliucijos dienomis emigravo į Italiją. Jo žmona tenai mirė plaučių lyga, kuria jau seniai sirgo. Vaikų jie neturėjo. Kaipgi toliau susiklojo pono Mirelio likimas – senausios prancūzų visuomeniai žlugimas, jo paties šeimo žuvimas, 1793 metų tragiški įvykiai, kurie galbūt dar baisesnė atrodė emigrantams, stebėjusiems juos iš tolo su tuo siaubu, kuris viską išpučia, ar tik ne šitai įdėgė ją mintį atsižadėti pasaulio ir nuo jo atsitolinti. O gal pačiame sukūryje visų tų pramogų ir aistrų, užpildžiusių jo to laikinį gyvenimą, staiga ištiko jį vienas iš tų slėpiningų ir baisių smūgių, kurie pataikė tiesiog į širdį, kartais parbloškė žmogų, paprastai atsilaikantį prieš visuomenės katastrofas, nors jos ir suardo jo gyvenimą ir sunaikina materialinę jo gerovę. Niekas nebūtų galėjęs į tai atsakyti. Buvo žinoma tik tie, kad iš Italijos jisai grįžo kunigu. 1804 metais kunigas Mirielis buvo B. Brinjalio klebūnu. Jis buvo jau senas ir gyveno didelėje vienatvėje. Kurį laiką prieš vainikavimą kažkokiu menku savo parapijos reikalėliu, dabar jau sunku ir pasakyti, kokiu būtent, jis buvo atvykęs į Paryžių. Beieškant savo parapiečiams užtarėjų, be kitų galingų asmenų, jam teko pabuvoti ir pas kardinolą Fešą. Vieną kartą, kai imperatorius buvo atsilankęs pas savo dėdę, Garbusis klebonas, kuris tuo metu laukė prieš kambaryje, susitiko akis į akį su jo didybę. Napoleonas pastebėjęs, kad senukas į jį gana smalsiai žiūri, atsigrįžęs atžariai paklausė. Kas tasai geras žmogus, kuris į mane taip žiūri? Jūsų didybė, tarė kunigas Mirjelis. Jūs žiūrite į gerą žmogų, o aš žiūriu į didį žmogų. Abudu galime iš to turėti naudos. Imperatorius tą patį vakarą paklausė kardinolą to klebono pavardės ir po kiek laiko kunigas Mirjelis tiesiog apstulbo, sužinojos, kad jis paskirtas dinio vyskupu. Kiek pagaliau buvo tiesos tuose pasakojimuose apie pirmąjį pono Mirjelio gyvenimo periodą, niekas nežinojo. Nedaug kas pažino Mirjelių šeimą prieš revoliuciją. Vyskupui Mireliui teko likimas – Ištinkas kiekvieną naują žmogų atvykstantį į nedidelį miestelį, kuriame yra daug malančių liežuvių ir labai maža mastančių galvų. Jis turėjo šitai patirti, nors ir buvo vyskupas, ir kaip tik dėl to, kad buvo vyskupas. Berots visos tos kalbos, į kurias tapo įveltas jo vardas, gal ir buvo tik kalbos, gandai, paskalos. Gal net ne tiek, o stačiai šnekalai, kaip vaizdingai sako pietiečiai. Šiaip ar taip, praėjus devyneriems jo viskupavimo ir gyvenimo dinyje metams, visi tie plepalai ir kalbos, kurios pradžioje labai domina mažų miestelių mažų žmonės, buvo jau paskendę gilioje užmirštyje. Niekas dabar nebūtų drysęs jų pasakoti, niekas nebūtų drysęs net jų prisiminti. Vyskupas Mirėlis atsikėlė į dienį draugę su sena mergina, panele, Batistina, savo seserę, dešimčia metų už jį jaunesnė. Jie turėjo vienu vieną tarnaitę, panelės Batistinos amžininkę ponę Magluar, kuri lygi šiol buvo kunigo klebono tarnaitė, o dabar įsigijo dvigubą titulą. Ji vadinosi panelės Batistinos kambarinė ir monsinjoro šeimininkė. Panelė Batistina buvo aukšta laiba išbliškusi ir romi moteris. Ji kūnijo tą idealą, kurį išreiškia žodis garbi – nes atrodo, kad tik tai motinystė suteikia moteriai teisę vadintis garbinga. Ji niekados nebuvo graži, tačiau visas jos gyvenimas, kurį sudarė nenutrūkstama gerų darbų grandinė, ilgainiui suteikė jos veidui savotiško baltumo bei giedrumo ir pasenusi jinai įgavo tai, ką būtų buvę galima pavadinti gerumo grožiu. Kas jos jaunystėje buvo liesumas, subrendusiame amžiuje virto ko neskaidrumu – ir pro šią vaiskybę galėjai matyti angelą. Ji buvo skaistuolė dar daugiau. Ji buvo pati siela. Ji atrodė išausta iš šešėlio, lygiai tie kūno, kad būtų žymų lytis, gumulėlis šviečiančios iš vidaus medžiagos, didelės visuomet žemynų leistos akys, tarytum jos siela ieškotų dingsties pasilikti žemėje. Pone Magluar buvo smulki senutė žilai kūni netaptukusi, plušė visada uždususi, pirma dėl nulatinio bėgiojimo, antra dėl astmos. Kai vyskupas Mirjelis atvyko į dinį, jis buvo įkordintas vyskupų rūmuose su visomis ceremonijomis, kurių reikalavo imperatoriaus dekretai titulų sąraše vyskupui palikdami vietą to jau pat po generolo majoro. Meras ir teismo pirmininkas pirmi jam padarė vizitą, o jis irgi pirmas padarė vizitą generolui ir prefektui. Vyskupui ėmus eiti pareigas, miestas laukė, kokie bus jo darbai. Kunigas Mirjelis tampa monsinjoru Bienveniu. Dienio vyskupo rūmai stovėjo greta ligoninis. Tai buvo erdvus puikus mūrinis namas, kurį praeito šimtmečio pradžioje pastatė monsinjoras Henri Piužė, Paryžiaus universiteto teologijos daktaras. Simoro abatas, Denyje viskupavęs 1712 metais. Tai buvo tikrai kunigaikštiški rūmai. Viskas tenai atrodė didingai. Ir vyskupo apartamentai, ir salonai, ir kambariai, ir garbės kiemas labai platus, su skliaustomis pasivaikščioti skirtomis galerijomis pagal senovinį Florencijos skonį ir sodai su puikiais medžiais. Valgomajame – Ilgoje ir prašmatnioje salėje patinėme aukšte į sodų pusę monsinjoras Anry Piužė 1714 m. Liepos 29 dieną buvo iškėlęs iškilmingus pietus monsinjorams Šarliui Briularui de Žanlisui, Ambreno arkivyskupui kunigaikščiui, Antuanui de Megrinijį, Kapucinui, Graso vyskupui, Filipui Vandomiečiui, Prancūzijos didžiajam priorui, abatui Sentonorė, Lerenciečiui, Fransuadė Bertonui, Grioniečiui, Vanso vyskupui baronui, Cezarui D. Sabranui, Forkalkiečiui, Glandevo vyskupui senjorui ir Žanui Sonenui, oratorijos presbiteriui, ordinariniam karaliaus pamokslininkui, Senezo vyskupui senjorui. Šių septynių garbingų dignitorių portretai puošė tą salę, o atmintinoji data 1714 m. Liepos 29 aukso raidėmis buvo išgraviruota balto marmuro lentoje. Ligoninė buvo ankštame, žemame dviejų aukštų name su nedideliu sodeliu. Trečią dieną po savo atvykimo vyskupas atsilankė ligoninėje. Vizitui pasibaigus, jis paprašė ligoninės direktorių teiktis atvykti pas jį. Ponas direktoriau, paklausė vyskupas, – Kiek šiuo metu jūs turite ligonių? 26, monsinjore. Tiek ir aš suskaičiau, patvirtino vyskupas. Lovos, pridūrė direktorius, labai ankštai sustatytos viena prie kitos. Taip, šitai aš irgi pastebėjau. Kambariai nepritaikyti palatoms ir jos labai sunku vėdinti. Ir man taip atrodo. Be to, kai pasitaiko saulėta diena, sodelyje per mažą vietos veikstantiesiems – Aš lygiai tai pagalvojau. Epidemijų metu šiemet pas musiautė šiltinį, prieš dviejus metus karšlygi, kartais turime per šimtą ligonių ir stačiai nežinome, ką su jais bedaryti. Tas ir man buvo atėję į galvą. Nieko nepadarysi, monsinjore, pastebėjo direktorius, reikia su tuo susitaikinti. Šis pašnekesys vyko patinėme aukšte, ilgoje valgomojo salėje. Vyskupas valandėlę tyrėjo, paskui staiga paklausė ligoninės direktorių. Ponas direktoriau, kiek jūsų nuomonė galėtų sutilpti lovų vien tik šioje salėje? Monsinjoro valgomajame? sušuko apstulbęs direktorius. Vyskupas apmetė akimis salę, tarytų mintise ką matuodamas ir skaičiuodamas. Čia sutilptų gerų 20 lovų, tarė jis lyg savo pačiam, paskui garsiai kalbėjo toliau. Klausykite, ponas ligoninės direktoriau, štai ką aš jums pasakysiu. Matyti, čia kažkokia klaida. Jūsų yra 26 žmonės ir esate sukimšti penkiuose ar šešiuose nedideliuose kambarėliuose. Mūsųgi tik tai trys, o vietos pas mus pakaktų 60. Taigi čia aiški klaida, aš jums sakau. Jūs turite užėmęs mano butą, o aš jūsų. Gražinkite mano namus man – šičiagi jūs šeimininkas. Kitą dieną tie 26 vargšai buvo įkordinti vyskupo rūmose, o vyskupas užėmė ligoninės namą. Vyskupas Mirelis jokio turto neturėjo, nes per revoliuciją žuvo visi jo šeimos ištekliai. Jo sesuo naudojosi iki gyvos galvos 500 frankų renta, kurios jai užtekdavo asmeninėms išlaidoms, kai jie gyveno klebonijoje. Monsignoras Mirelis kaip vyskupas gaudavo iš valstybės 15 tūkstančių frankų algos. Atsikėlęs į ligoninės namą, vyskupas Mirelis tą pačią dieną visiems laikams nustatė, kokiu būdu ta suma turi būti naudojama. Čia pateikiame samatą, parašytą jo paties ranka. Mano namų išlaidų paskirstimo samatą. Žemesniai seminarijai 1500 lėvarų misijų kongregacijai 100 lievrų, Mondidijai lazaristams 100 lievrų, svetimų kraštų misijų seminarijai Paryžiuje 200 lievrų, Šventosios dvasios kongregacijai 150 lievrų, Šventosios žemės religinėms įstaigoms 100 lievrų, motinos globos draugijoms 300 lievrų. Be to, tokiai padraugijai Arlio mieste – 50 livrų. Įnašas kalėjimų išlaikymui pagerinti 400 livrų. Įnašas kalinių būviui pagerinti ir jiems išlaisvinti 500 livrų. Šeimų tėvams kalinamiems už skolas išpirkti 1000 livrų. Priedui prie algos neturtingiems decezijos mokytojams 2000 livrų. Aukštutinių Alpių departamento visuomeniniam javų aruodui 100 livrų. Dinio Manoko ir Sisterono moterų kongregacijai neturtingoms mergaitėms nemokamai auklėti 1500 livrų, vargšams 6000 livrų, mano asmeninėms išlaidoms 1000 livrų. Iš viso 15 tūkstančių livrų. Per visą laiką, kol turėjo užėmęs dinio viskupystės saustą, monsinjoras Mirelis beveik nieko šiame sutvarkime nepakeitė. Šią samatą, kaip matėme, jis vadino – savo namų išlaidų paskirstimu. Šitą lėšų sutvarkymą panelė Batistina nuolankiausiai priėmė. Šiai šventai sielai dinio vyskupas buvo brolis ir ganytojas, bičiulis pagal kraujo giminystę ir vadovas pagal bažnyčios įstatymą. Jina jį mylėjo ir gerbė paprastai, be jokio gudragalviavimo. Kai jis kalbėdavo, jį klausydavo neprieštaraudama, kai jis veikdavo, jį jam pritardavo – Tik viena tarnaitė, ponia Magluar, truputį pamurmėdavo. Vyskupas, kaip mes galėjome pastebėti, pasiliko savo tik tūkstantį lebrų, prie kurių pridėjus panelės Batistinos rentą susidarydavo pusantro tūkstančio frankų metams. Iš tų pusantro tūkstančio frankų gyveno dvi senos moterys ir senukas vyskupas. O kai atvykdavo į dinį koks sodžiaus klebonas, vyskupas dar sugebėdavo jį pavaišinti – ponios Magluar griežtos ekonomijos ir panelės Batistinos išmintingo šeimininkavimo dėka. Vieną kartą, buvo praėję kokie trys mėnesiai po jo atvažiavimo į dinį, vyskupas tarė. O vis dėlto man sunku, kai įsiversti. Aš manau, sušuko ponia Magluar. Monsignoras net nepareikalavo iš departamento keliom pinigių, kuriuos jis privalo jums duoti miestinės karietos išlaikymui ir važinėjimui po dieceziją. Seniau vyskupai visuomet tuo naudodavosi. Iš tikrųjų, tarė vyskupas, teisybę sakote, ponė Magluar. Ir jis pareikalavo. Po kiek laiko generalinė taryba patenkino vyskupo reikalavimą ir paskyrė jam kasmetinę 3000 frankų sumą pagal šią išlaidų poziciją. Asignavimas pono vyskupo karietos išlaikymui, pašto ir pastoralinių kelionių išlaidoms. Tatai sukėlė didelį triukšmą vietinės buržazijos tarpe. Ir šią progą vienas imperijos senatorius, buvęs 500 tarybos narys, pasireiškęs kaip Briumero 18 šalininkas ir gavęs priedinio miesto puikų senatorišką dvarą, parašė tikybų ministrui ponui Bigodė prie menė piktą konfidencialų laišką, iš kurio mes žodis į žodį pateikėme šias eilutes. Karietos išlaikymo išlaidos – ką veikti su karieta mieste, kuriame nėra ne 4000 gyventojų. Pašto ir kelionių išlaidos. Pirmiausia, kuriam galui tos kelionės. Paskui, ar įmanoma važinėti pašto arkliais šiame kalnuotame krašte? Jokių kelių pas mus nėra. Čia galima tikrai tam joti. Net pats Duransos tiltas prie Šato Arnų vos atlaiko jaučiai straukiamą vežimą. Tie kunigai visi tokie, gopšus ir šykštus. Šisai atvykęs dėjusi gerų ganytojų, Dabar elgėsi kaip ir kiti. Jam prireikė karietos ir pašto vežimo. Jam prireikė prabangos, kaip ir buvusiems vyskupams. Ak, visą tą kunigauja. Ponas grafė, nieko doro nebus, kol imperatorius neišvaduos mūsų iš ilgas kvernių, šalin popiežių. Santykiai su Roma tada buvo ėmė šlyti. O aš už Cezarį, tik tai už Cezarį, ir taip toliau, ir taip toliau. Užtat ponė Magluar šis dalykas labai nudžiugino, Puikų, tarė jį paneliai Batistinai. Monsignoras pirmiausia pasirūpino kitais, bet galų gale turėjo pagalvoti ir apie save. Visus labdarybės reikalus jis sutvarkė, o jau šitie 3000 livrų bus mums. Pagaliau. Ta patį vakarą vyskupas parašė ir padavė seseriai tokio turinio raštelį. Karietos išlaikymo ir kelionių išlaidos. Mėsos buljonui ligoninės ligoniams 1500 livrų. Ekso našlaičių globos draugijai 250 livrų, Draginjano našlaičių globos draugijai 250 livrų, pamestinukams 500 livrų, našlaičiams 500 livrų, iš viso 3000 livrų. Toks buvo vyskupo Mirjelio biudžetas. O dėl pašalinių vyskupo pajamų, kurie sudarė atleidimai nuo užsakų, dispensai, krikštai pamokslai, bažnyčių ir koplyčių šventinimai, jungtuvės ir taip toliau, tai vyskupas uoliai imdavęs pinigus iš turtingųjų, lengvai viską atiduodavo vargšams. Netrukus iš visų pusių ėmė jam plaukti piniginiais aukos. Vyskupo Mirjelio duris klebeno ir pasiturintieji, ir nieko neturintieji. Vieni ateidavo išmaldos, kiti ją atneždavo. Nepraėjus nei metams vyskupas tapo visų labdarių išdininkų ir visų vargstančiųjų kasininkų žymios sumos pereidavo per jo rankas, bet niekas negalėjo priversti, kad jis pakeistų savo gyvenimo būdą, leistų savo bent trupinėlį daugiau, negu būtinai reikėjo. Anaip tol, kadangi dar visada yra daugiau vargo pačioje, negu gailestingumo viršuje, tai galima pasakyti, kad viskas būdavo atiduodama anksčiau, negu gaunama, viskas dingdavo kaip vanduo sausoje žemėje, kad ir kiek pinigų vyskupas surinkdavo, jam vis tiek jų trūkdavo. Tada jis patį save apiplėždavo. Pagal paprotį viskupai savo ganytojiškų raštų ir laiškų antraštėse deda visus savo vardus gautus per krikštą, tačiau vietos varguoliai dėkingumo vedami iš visų vyskupo vardų instinktyviai pasirinko tą, kuris jiems atrodė prasmingiausias, ir jį vadino tik monsinjoru bienvienių. Bienvienių, mielas, pageidaujamas, laukiamas svečias. Mes seksime jų pavyzdžių ir progai pasitaikius jį taip vadinsime. Be to šis pavadinimas ir jam pačiam patiko. Aš mėgstu šį vardą, sakydavo jis, bien vienių pataisa prie monsinjoro. Mes nepretenduojame, kad mūsų čia nupieštas vyskupo portretas būtų teisingas. Mes tik pasakysime, kad jisai panašus geram vyskupui bloga vyskupystė. Vyskupas, kad ir pavertė savo karietą išmaldomis, nuo vizitacijonai tol neatsisakė, o tuo tarpu keliauti po dinio deceziją nebuvo patogu. Ten labai maža lygumų, daug kalnų ir beveik nėra kelių, ką mes ką tik matėme. 32 parapijos, 41 vikariatas ir 285 felijos. Visą tai aplankyti nelengvas darbas. Tačiau vyskupas visas kliūtis nugalėdavo – Jeigu būdavo netoli, jis eidavo pėščias, lygumoje važiuodavo dvitekinių vežimaičių, kalnuose jodavo raitas ant mulo. Paprastai abi dvi senutės įlydėdavo. Jei kelionė joms būdavo pernelyg varginga, jis keliaudavo vienas. Kartais atvyko į Senezą, buvusią vyskupų rezidenciją Raitas ant Asilo. Jo piniginė šiuo metu buvo visiškai sekusi ir neleido jam pasinaudoti kokią nors kitą susisiekimo priemonę. Miesto meras jį pasitiko prie vyskupo rūmų durų ir didžiai pasipiktinę žiūrėjo į lipantį nuo asilo vyskupą. Keli aplinkui stovy miestiečiai šaipėsi. Ponas merė ir ponai miestiečiai, tarė vyskupas. Aš matau, ko jūs tai pasipiktinę. Jums atrodo per daug įžulu, kad toks kuklus dvasininkas kaip aš drįsta naudotis tuo pačiu gyvuliu, kuriuo jojo pats Kristus. Prašau patikėti, aš tai darau iš būtino reikalo – o ne iš puikybės. Per savo vizitacijas jis būdavo atlaidus bei švelnus ir netiek mokydavo žmonės, kiek su jais šnekučiuodavosi. Jis nereikalaudavo kažkokių nepasiekiamų dorybių, argumentų ir sektinų pavyzdžių niekomet toli neieškodavo. Vienos vietovės gyventojams statydavo pavyzdžių kaiminę vietovę. Kantonuose, kur žmonės nebūdavo gailestingi, neturtiliams sakydavo – pažiūrėkite į Brensono gyventojus – Jie leidžia vargšams, našlėms ir našlaičiams tris dienas pirma visų kitų šienautis bendruomenės pievose. Jie pavargėliams už dyką atstato nebetinkamus gyventi namus. Ir Dievas palaimino šį kraštą. Per visą šimtmetį ten nebuvo nie vienos galva žudystės. Sodžiuose, kurių gyventojai būdavo godus pelno ir stengdavosi kuo greičiau nuvalyti savo laukus, jis taip sakydavo, pažiūrėkite į Ambreno žmonės – Jeigu pjūties metu suserga ir negali dirbti šeimos tėvas, kurios sūnus tarnauja kariuomenėje, o dukterys dirba mieste, klebonas per pamokslą paragina parapiečius jam padėti ir sekmadienį po mišių visi sodžiaus žmonės, vyrai, moterys, vaikai eina į to vargšo lauką, nuvalo jam derlių ir suveža jo duoną šiaudus ir grūdus. Šeimoms, kuriuose vykdavo nesutarimai dėl pinigų ar palikimo, įsakydavo. Pažiūrėkite į Devolny kalniečius, kur toks nykus kraštas, kad tenai per 50 metų nei kartų neišgirsi čiulbant lakštingalos. Tai va, kai ten numiršta šeimos galva, sūnus išvyksta savo laimės ieškoti kitur, o visą turtą palieka seserims, kad tos galėtų susirasti vyrus. Kantonams, kur žmonės mėgdavo bilinėtis ir fermeriai nusigyvendavo, besitasydami po teismus, jis sakydavo – Pažiūrėkite į geruosius Keiraso slėnio gyventojus. Jų ten trys tūkstančiai, dieve mano. Juk ten tikra mažutė respublika. Tenai niekas nežino nei teisėjo, nei antstolio. Meras atlieka viską. Jis paskirsto mokesčius, kiekvienam uždėdamas pagal sąžinę, dovanai sprendžia ginčius, be jokio atlyginimo padalyja vaikams tėvų palikimą. Ir tie paprasti žmonės jo klauso, nes jis teisingas vyras sodžiuose, kur nebūdavo mokytojo, jis vėl primindavo keirasiečius. Ar žinote, ką jie daro? Nedidelis 12 ar 15 kiemų sodžius ne visada įsigalia išmaitinti mokytoją. Todėl visas lėnys pasisamdo kelis šiaip raštingus žmonės, kurie mokydami ir eina iš vieno kaimo į kitą, išbūdami vienur savaitę, kitur dešimt dienų ar dvi savaitės. Tokių žmonių galima rasti mugėse – Aš pats jų esu matęs. Juos to jau galima pažinti, nes jie už skrybeliais kaspino turi užsikičę žasies plunksną. Kurie moko tik skaityti, turi vieną plunksną. Kurie moko skaityti ir skaičiuoti, turi dvi plunksnas. Kurie moko skaityti, skaičiuoti ir lotynų kalbos, turi tris plunksnas. Tie tai jau dideli mokslininkai. Nar negėda būti tamsuoliais. Darykite kaip keiraso žmonės. Tai šitaip jis kalbėdavo rimtai ir tėviškai, pritrūkus pavyzdžių sugalvodavo prilyginimus, tiesiog vedančius į tikslą, neilgus, bet vaizdingus. Tokia buvo paties Jėzaus Kristaus kalba, kupina įsitikinimo ir todėl įtikinama. Žodžiai nesiskiria nuo darbų. Kalbėdavo jis maloniai ir linksmai, jis mokėjo prisitaikyti prie dviejų senučių, kurios gyveno prie jo. Kai juokdavosi, jo juokas būdavo nuoširdus kaip mokinio. Pone Magluar jį mėgdavo vadinti jūsų aukštybę. Vieną kartą jis atsikėlė iš savo krėslo ir priejo prie knygų spintos pasiimti kažkokios knygos. Ši knyga buvo aukštai vienoje iš viršutinių lentynų. Būdamas gana žemos toto, vyskupas jos negalėjo pasiekti. Pone Magluar, tarė jis, atneškite man kėdę. Mano aukštybė nepasiekianos lentynos. Viena iš jo tolimų giminaičių, grafienė Dėlo, susitikdama su juo, retai praleisdavo progą, neįskaičiavusi to, ką įvadino savo trijų sūnų viltimis. Ji turėjo keletą labai senų giminių, kuriems artėjo mirtis, o jų tiesioginiai įpėdiniai buvo jos sūnus. Jauniausiam iš trijų sūnų po tolimos tetos buvo užtikrinta gerų šimto tūkstančių livrų renta. Antrasis turėjo iš savo dėdės – paveldėti kunigaikščio titulą, vyresnysis po senelio mirties tapsęs peru. Šiaip vyskupas tyliai išklausydavo šiuos nekaltus ir dovanotinus mylinčios motinos pasigirimus. Tačiau vieną kartą, kai ponė dėlo jam vėl ėmė smulkiai dėstyti visus tuos paveldėjimus ir visas tas viltis, jis atrodė jai labiau susimastęs negu paprastai – Pone dėlo nutraukė savo pasakojimus ir truputį nekantriai paklausė, dieve mano, bet apie kągi jūs taip galvojate, kuzenė? Aš galvoju, atsakė vyskupas, apie vieną keistą rodos šventojo Augustino posakį. Dėkite savo viltis į tą, iš kurio nieko nepaveldėsite. Kitą kartą gavęs laišką su pranešimu apie vieno tos vietos bajoro mirtį, kuriame per visą puslapį buvo įskaičiuoti ne tik visi velionio titulai, bet ir visi feodaliniai ir bajoriniai visų jo giminių rangai, jis sušuko. Kokius tvirtus pečius turi giltinė? Stačiai reikia stebėtis, kokią įspūdingą titulų naštą jai lengvapėdiškai užkrovė žmonės ir kaip samojingai jie panaudojo net kapą savo garbės troškimui patenkinti. Progai pasitaikius, jis mėgdavo pojokauti bet jo švelnioje pašaipoje beveik visuomet glūdėdavo rimta prasmi. Kartą gavėnios metu į dinį atvyko jaunas vikaras ir pasakė katedroje pamokslą. Jis pasirodė gana iškalbingas. Jo pamokslo tema buvo gailestingumas. Jis ragino turtinguosius padėti vargšams, įdant išvengtų pragaro, kurį nupiešė baisiomis spalvomis, ir įdant pelnytų rojų, kurie atvaizdavo nepaprastai puikų ir žavengą.